8857 fatvo. Bir oyda 3 kundan ko'p roza tutish joizmi? Savol. Men bir oyda 3 martadan ortiq roza tutish yoki Davud alayhisalomning rozasi kabi roza tutish man etilgani haqidagi hadisni o'qigan edim. Biroq yaqinda sahobalarning o'z gunohlariga kafforat sifatida ko'p kunlar davomida roza tutganlari haqidagi rivoyatlarni o'qib qoldim. Bu amal joizmi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Siz o'qigan 3 kundan ortiq roza tutish yoki Davud alayhissalomning rozasini tutish man etilgan degan ma'lumot to'g'ri emas. Aslida bu masalada ish keng. Siz 3 kundan kam yoki ko'p roza tutishingiz joiz. Ushbu mavzu bo'yicha ba'zi hadislarni keltirib o'tamiz. Abu Qatoda Ansori radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan u zotning ro'zalari haqida so'rashdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam g'azablandilar. Shunda Umar radiyallahu anhu Allohni Rob deb, islomni din deb, Muhammad sallallohu alayhi va sallamni rasul deb, bay'atimizni bay'at deb rozi bo'ldik dedi. U zotdan yil bo'yi roza tutish haqida so'rashdi. U zot la sama va la aftoro, au ma soma wa ma aftoro u ro'za ham tutmagan, og'zi ochiq ham bo'lmagan yoki u ro'za ham tutmabdi, og'zi ochiq ham bo'lmabdi dedilar. 2 kun ro'za tutib, 1 kun og'iz ochiq bo'lish haqida so'rashdi. Va men zalik bunga kim ham toqat qila olardi dedilar. 1 kun ro'za tutib, 2 kun og'iz ochiq bo'lish haqida so'rashdi. Layta annalloha qawwana lidalik. Qanida Alloh bizga ham bunga quvvat bersa dedilar. bir kun roza tutib, bir kun og'iz ochiq bo'lish haqida so'rashdi. Zaka savmu axi Davud alayhissalam. Bu birodarim Davud alayhisalomning rozasidir dedilar. Dushanba kunning rozasi haqida so'rashdi. Zaka yawmun wulidtu fi va yawmun bu'istu aw unzila alayya fi. Men shu kunda tug'ilganman va shu kuni payg'ambar qilib yuborilganman yoki menga vahiy nozil qilingan dedilar. So'ng Sawm صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم dahr. har oyda 3 kun roza tutish va har yilgi Ramazon rozasini tutib borish yil bo'yi roza tutishdir dedilar. Arafa kunining rozasi haqida so'rashgan edi. Yukaffiru sanatil madiya wal baqiya. Bugungacha o'tgan 1 yilga va kelgusi yana 1 yilga kafforat bo'ladi dedilar. Ashura kuni rozasi haqida so'rashgan edi. Yukaffiru sanatil madiya o'tgan 1 yilga kafforat bo'ladi dedilar. Sahih Muslim 1162-hadis. Hadisdagi dushanba ro'zasi haqida so'rashdi degan jumla Shubaning rivoyatida dushanba va payshanba deb kelgan. Hadisda ro'zaga targ'ib ochiq-oydin ko'rinib turibdi. Xoh yilda bir kun bo'lsin, xoh 2 kun, xoh haftada bir kun, xoh oyda 3 kun, xoh bir kun ro'za tutib 2 kun og'iz ochish yoki aksincha Xoh bir kun roza tutib, bir kun og'iz ochish, bularning barchasida ish keng. Abu Ayyub al-Ansori radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam man soma ramazona summa atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyamid-dahr. Kim Ramazon rozasini tutib bo'lib, ketidan Shawvalda 6 kun roza tutsa, yil bo'yi roza tutgandek bo'ladi dedilar. Sahih Muslim 1164-hadis. Bu ham savol beruvchi o'qigan ma'lumotning noto'g'ri ekaniga dalil bo'ladi. Bu bir oyda 6 kun roza tutishga targ'ibdir. Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam roza tutar edilar. Biz hatto endi og'iz ochiq bo'lmasalar kerak der edik. U zot og'iz ochiq ham yurardilar. Biz hatto endi roza tutmasalar kerak der edik. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Ramazondan boshqa biror oyda to'liq roza tutganlarini ko'rmaganman. U zotning Shabon oyidagidek ko'p roza tutganlarini ham ko'rmaganman. Sahih Buxoriy 1969, chi Sahih Muslim 1156-hadis. Bu hadis roza tutishning faqat muayyan kunlar bilan cheklanmaganligini aniq ko'rsatib beradi. Vallohu a'lam.